na odnosu na ove. Ako uporedimo sa nama, vidjet ćemo da su ti ljudi bolji od nas, puno. Tako da, upoređivanje jedne grupacije sa drugom, jednim periodom sa drugim, nije baš pohvalno. Mi smo govorili historijski gledano kako je došlo do tih perioda razvoja, međutim, vrijeme shaba, vrijeme tavina je vrijeme za koje je poslanik sa sebe potvrdio u hadisu da je to ispravna generacija, da su, da su najbolje generacije hajru kurum karni, thumma ladine jelunahu, thumma ladine Najbolja generacija, najbolje stojeće je moje. Zatim oni koji slijede, pa oni koji slijede. Znači, poslanik sam sad nema dao jednu garanciju da su oni najbolji. Ovi koji su došli poslije njih, bili su slabiji od njih. I odnosno na njih su stagnirali. Ali ne znači to da u tom periodu nije bilo veliki slag učenjaka. Jeste, u tom periodu jeste bilo veliki islam čenjaka, međutim ako ih uporedimo sa periodom tabina, vidjet ćemo da je bilo njihov neznatan, gotovo neznatan. Zato sam kazao da je taj period stagniranja u fiksnoj nauci, iako postoje neke svijetle tačke i u tom periodu, kao što su imam Zahabi, imam Kethir, imam Temije Ibn Qajim al I nadalje, poznati islamski učinjaci prijedljenog prije stoljeća, kao što su Ibn na Albani i ostali. Allah Želešanu nagradi plata, Imamo jednu primjedbu, e, namjerno ću pročitati naglas, a to je da, trebamo, da treba brat malo polako da priča da bi mogli oni koji pišu da zapisuju. A sad ja vas pitam, ako ima neko nešto da treba da se ponovi od ovoga što je brat izložio, nije problem ako mogu da ponovit Je ima nešto posebno da treba ponoviti? Posebno ovaj koji je napisao. Ako treba slobodno pojenu, nema problema, ponovit A ako Bog da nije problem, bit će snimljeno ovo na, na CD, pa dobit ćete na kraju kursa sve s njim, jedno pitanje za vas, da imamo malo kako se slušali. Ko će nam spomenuti četiri mezheba koje je brat nabrojao i koji su njihovi osnivači ili utemeljivači? Ovako usmeno, malo sam da provjerim. Bez hedije. Za ako bude sljedeće pitanje. Ima li neko da je zapamtio? Ili da je znao od ranije, nema problema. Samo kratko, samo kratko, ništa. Samo imena i koje osnovače. Šafija i Čestomena. Kako? Ono? Hanefija, Malik, Šafija i Čestomena. E, nije je odgovor. Čak fali četvrga i ovaj prvi nije baš imen u redu. nie neumíme Hanécia. Dobro, dobro, pokušaj, idemo dalje. Evo, zvolte. Šafijski. Šafijski, drugi, drugi. Rekao sam Malekijski. Onda treći i Nebijski Šafijski. Malekijski Šafijski, drugi, treći. je Šafijski. Evo sad je bio šafijski način. Ne, rekao sam Dobro, hanefijski, malikijski. E, da. Šafijski. I Hanbelijski. Hanbelijski, dobro. Jel li znate možda napraviti koji je osnivači? Osnivači? samo imena Dobro, dobro, samo Pitanje za Hediju ćemo ostaviti na kraju, što imamo još nekih pitanja. Sljedeće pitanje. Da li postoji hadis u kojem poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da zilaženje mog umeta je Allahova milost? Bismillah. Hadis, citiran ovako, je daif hadis, nije vjerodostojan, nije ga zabilježen jedan od e, poznatih e, e, hadisa, zato što ovaj hadis oponira hadisu koji je vjerodostojan, to je da je poslanik sa sedam nagovijestio razlaženje umetu, tako da ovaj hadis ne može biti ispravan. Postoji vjerodostojan hadis u kojem poslanik sa kaže da će se njegov umet razići na više grupacija. Allah nagradi. Sljedeće, da li se može uzimati jedno mišljenje iz jednog mezheba, a drugo mišljenje iz drugog mezheba? Ili se treba slijediti samo jedan mezheb? Zavisi ko slijedi taj mezheb. Znači, ako se radi o osobi koja je početnik u islamu i koja zna osnove ove vjere, nije poželjno da insan kombinuje, da kaže ovo ću iz ovog ovo ću iz ovog, ovo ću iz ovog, zato što sam insan nije dostojan da ocjeni te predaje koja je jasnija dokazom i jača. Ako gledamo tako, da li je dozvoljeno nešto iz ovog, nešto iz ovog, ima, mišljenje imama Malika, kada je u pitanju zaključivanje braka, je da svjedoci nisu potrebni. Mišljenje imama po Hanife, kada je u pitanju sklapanje braka, jeste da staratelj nije potreban. Ako budemo kombinovali, kako nama čefni, da kada ćemo dobiti da imamo samo supružnika Jeli, dvije osobe koji, koji jedno drugo mogu da vjenče, Tako da ispade da je to jeli, nije, nije u redu, nije dozvoljeno. Dakle, kombinovanje i uzimanje olakšica iz jednog meseba i drugog nije dozvoljeno, nego insan, ako je početnik, treba da se prihvati mišljenje određenih islamskih pravnika i da ih slijedi. ako mu se ponudi dokaz, da uzmete dokaz.